pun wis rada peyok <laughs> Tuku sewek kok iso ora nguber cewek ke keglondong-glondong. bareng urusane macet akhirnya ketulo solo contone aku dewe pingin saya sopet jajele goceng pacar ditakoni asale tak larang tak kuku tak juta selawe pacarku atine jenang buyan polo ewu langsung tak bayar sing duit golek iku petokno jalan sepeda motor dicalo aku nyucul koyo barang sepeda silian aku menegek tuku sing anyar ngenteni duwe tak botol kuburan uang golek tambah lakrak <laughs> uang golek tambah tua is tambah legrek suara abot ay ini lek dikabari rekaman kurang telung dino wis arep arep princi, perinci. Tapi mau nyambut cai ku cece cece. Tapi orang dedol suara pemain ku tu dijogo mangan ni. Sak waya gak oleh mangan botol, mangan geragal. Banyak nak kau awak awak ku tuwek. Tadi kanginan didik mesti yo masuk angin. sing apa ini dan itu dan dia orang tapi tambah masih tambah belakrak aku iki nang karang rejo tah ya apa ya saya nang karang rejo ku yamene gak ana omah Gue semua ya tante nih tante nih Rono temen. Repot. Biar aku ngeter uang mari buyarnya eh persen tak kau no. Dari lah anak opo apa bareng untuk nona aku apa. Eh? Bareng tak untuk no dewi merdeka. Diantar merdeka terus berarti. Biasa sak norek bolos sithik ku watu e tamen-nemen. Anak yo akeh, memang anak akeh yo soro. Yo apa sih? <laughs> Luput. Lho janji saiki ta? Takon medhi saiki peno iki. Wis lho. Wong rene tangga. Wis oleh pendongamu. Wis dipersekoti. Ini persekoti wis, tapi gak sepiro. Terus Tapi akhir-akhir ini lah tak cek kebenaran ini. Oh, iya. Sembarang dicek dicek. Sembarang itu duduk ilmu jiwa. Iya. Nanti aku nang jember. Nang menur. Lapa nang menur. Lan dokter gendeng aku. Nang jember apa? Nang jember ngecek kebenaran ini. Si buru ini kan ono anu ta. Oh iya aku oh, berungu. <laughs> oleh rezeki. apa? Oleh rezeki. Oleh petoro saja. Oleh rezeki. Rezeki apa? Si rezeki itu lak awakmu ta. Iya. Sendi bosoro aku. tapi kabeh iku pengalaman ya ya wis wong iku ya aja ngrusula lah ya iya lah apa sing ngrusula iku aku delok pernah iki berbesmili dak ya pokoke iso ngarep entek kare mburita aja aja dadi atimu ya iya soalnya iki gak cimbule matahari panjenengan wis wayahe usiane wis lanjut iku probane luar biasa melalui proses roh Kena digolek bolong Oh, konco-konco, sik ana kabeh ta? Iya, digolek bolo ngono. Durung pedhot ta? Wis kok ana durung. Bolo sapa? Mas mijan. Dare ana kate nyanyi. Gendeng ta? Oh. nyanyi wis balik-balik nyanyi tapi didukno wong terus. Loh. Tapi bodine lak penyanyi. Bodi ngatasi suara gak dituti. Loh, tapi rupo lak koyo barat. Hah? Apa? tapi Robi. Eh, rupa lah kayak barat. Rupa kayak barat. Kuping cuma. Eh, kuping. Kuping. Kayak wedus gembel ya. Wah, koni wanger meduk gak karu-karuan. Ya, Pak. Tekan dia ya. Ya wis, ya apa ngarani wong urip. Ya objek. Objek ya. Objek, objek. penting wong iku kanggo anak bojo ya. Lho, sing tentu kok iya. Hmm. Kanggo cerita besok lek tuwek aduh aku ben ngene nak. Pernah iya. dicerita apa? Roman. gak ono kanggo dokumentasi kanggo anak putu besok dulu saya itu begini nak kan mesti anak penonok sing bahasa Indonesia ono sing bahasa Inggris ono lah ojo sampai ketinggalan iku gak mungkin gak petak kayak anak tuh sejarah elek terus ya. Lah malah gak karu-karuan. Lho, mulane sejarah elek dituduhno anake besok-besok cek sampai api. Niru wong tuwa lah. Iya iya iya. Nolak hidup nolak terus seneng terus ya. Iya nek seneng seneng. Tapi saben dina ini rada berat. Nang sepeda motor kok berat. Lah kan delok sepeda motor. Lah kok wis entek taune. Yang diurus ah, kula napa-apa ya apa. Nek duri tak urus. Tapi nek nyetater nek gak jenggol pedot gak jalan-jalan. Ya nggo arek sing kuat kanggo perlu nyetater tok, nggo cengo luru ta telu lho. Wis tau ah gonceng luru kabeh tak kok nyurung. Wong gak iso jalan tatakno. Ya golek sing anyar ta. Kok tak tutur sepeda motor ki nek budal, gak hmm. tak setater. Kok apa no? aku kudu sangu sendok. Kayak apa? Kayak jumpa bensin gitu. Oh mancing. Tak rep, tak rep apa nek nek kabilator. Oh kabilator. Baru kena dijejek iku. Wis ane pada motor penuh calno iki. Hah? Wis pada motor penuh calno. Dunyal lek tambah remek. Kak dolen. Didol. Pokoke tambah kok aku wis ta. Jaluk ya apa jaluk sing anyar. Gak tau gole iki. Lho, ono pandangan lah tawakno apa iki? Lah aku sik ngongkon sik nawakno. Eh tafsirane pira-pira kira kowe iki? Nek ndelok, hmm. ndelok anu selebore sik sik. Sing sebelah sempal. Sapa apa kok diganti gak apa-apa? Oh, kok sempal kena apa? Diganti selebore becel, lah gak ketor ta. Ketore yo peteng-peteng yo. Oh iya, ini bu, hmm. barongan ngono ya. Ya tapi nek kepatak dadi gawe, Mas. <laughs> nyambut jaring jujur aja. Ya. Iya, wong urip iku kudu ngono. Mm -hmm. Urip pisan kejujuran. Wong nek jujur akeh slametin. Iya. Mene melu aku. Yang di? Mene melu Yang di nang Malang. Ono gawene ta? Heeh. Perlu ne? Kone kan ono watu pecelan ya. Mm Iku kan sing ngangkati ya. Mm. aku nggo prau tu pernah sing ngangkati kan pokoke nyambut gawe kan. Iku borongan ta? Ya terserah area apa borongan. Lah nek dikai borongan ya apa kira-kira? Gampang watu situk piro? Watu situk pantese piro? 10. Kula apa? 10.000. Apa? 10.000. Iki ngomong teko lambene ta teko apa? Lah delok watu iki, lah nek watu gedhe mesti iso ngangkat aku. Meteran, meteran. Meteran. Sak meter piro? Sak meter 3500 e ya, Bu. Ya wani ya, Bu. Angkat tok. Heeh, hmm, lah dile nyang ndi? Lho, ya teko ngisor, teko ngisor dungan nang prauto. Oh, teko ngisor dungan nang prauto. Perkara mangane sak anane ya sak anane kono. Ngono, hmm. ya sono watu kono ya Ya depan Banuwangi lah wis. Ngene. Lah makane ya. Heeh, ana krikil pan krikil ngene lah. Ya enggak ya mangan malah aku ya. Oh, ya wis nek ngono. Iya, anak penanan dia. <coughs> anak sing ndi? Anak penanan wedok lho. Kursus ah. Ngene <laughs> iki kuliah saben dina. Ya tini Lho iya tingkat telu nek gak salah. Oh, tingkat telu. Lah apa tingkat telu? Hah? Lah apa tingkat telu? Lho. Pelajarane tingkat telu. Oh, tingkat telu. Dhewe pas nanding mlebu nanti. Tak jukno mana loro. cara dok lawas sekolah iki. Dunia nang papat. Oh, papat kok papat dia perpira? Embo aku dhewe jeneng takon gurune. Ya apa genai? Lah iki papat papat atret ta lima atret. Nek lima atret. Nek papat mlebu lan. Iku posne lan rentai apa kene? Aku dhewe bingung kok. Ada no, kon bingung aku mana gak bingung kok. tapi biayane anak aja sampai agem-agem kemurung iki cak ya dewange wong tuwa dodol jengkul ya pari paribasane ya ya wis jengkul lah driji lah wis <laughs> jengkul lah lah kae mlaku apa iki ya iya mulane di bandane weh. bandane wis aja nek dinyanyeri lah iya karo kate melok sapa mosok oleh melok wajah Ya, ya gak oleh iya wis ngengeran anak wong jenenge anak ya anak penuh ayu ya lho lumayan iku untung nurun ibu nurun penuh nurun oh. aku buat biuk Tinggal TV. Tapi oh. penampilane ya, masih penerupane ngene penampilane. Lah blontang liwat wah, wong tambah miring-miring, wong tambah singitan. Lho iya, utung mati sungkan bari aku. Kan ora paling ngono. Heeh, didiutangi. Iya ndarane. <laughs> Guyon guyon ya, guyon ya. Iya biasa guyon iki. Tapi kadang-kadang ya utang temen enggak ya. <laughs> Ya sapa apa ya? Tapi gak ono, wong gak ono lak kudu utang. Lho wong urip iku gak utang gak maju. Hmm. pokoknya teman minggu iki yo minggu iki yo pokoknya tambahi dah utang iki mungkin iki kene dhewe butuh dit kan hah kene dhewe butuh dit oh mosong iya apa dodol dus aku gak dodol apa butuh dit dodol dus dodol dus aku dhewe jangkrik tak sini apa dhewe dhewe jangkrik <laughs> eh eh sapa? <coughs> Oh, <laughs> eh, waduh njoten waneng. Sapa iki? Ketok eta dari iki. Oh, ya wong. Hmm. Wetenge lemu kate nembe kok iki. Eh, iya. Cak anake bos iki. Mas iki bos gedhe aku. Tokone gedhe. Iya panjenengan. Hmm, iya. Gare Surabaya pas sampe sak Surabaya tokone sapa iki? Hmm. Toko mu ta? Lho aku takon tuku sapa iki. Lah nek takon apa takon aku? <laughs> Wong aku nek jero kampung kon takoni. Oh, lah. awakmu lah wong Surabaya aku lah njaba kota eh, Surabaya nek gak metu-metu oh, Masa roto gua Metu wong kok metu sungute kono Jumatok Masa lah jandur nek ngono Jangan <laughs> kecil ngandarane Mulane wong sing penting bergaul cak ngerti Nek gak supel bergaul mati sandang banget Meneng-meneng nang kanca nginep rong dino Utang-utang dhuwit ta utang tok utang dhuwit kok hmm. ngomong liyane gak iso ta aku kuwatir nek kon cosi kuwatir <laughs> eh, teko mek ta enggak nek teko ndi aku terus arep bu eh, biasane teko ngiri ah. <laughs> gak kon teko ndi kok teko rupane berang-berang hmm. dino kok gak ketok anjen aku susah nang ndi kon niku teko ndi mong iki mong engko nggo tas lho hmm. bisnis Oh. Bisnis. Ngerti nak bisnis? Bisnis iki ya. Ah, jane kon wong kutho ya ora ngerti. Oh, durung tak jawab wis kon. <laughs> bisnis iki gak dagang ta iso mula bisnis to iya mung gak tau maca kamu iso kamu kamu Suka kamu sih lho, karena ini juga gini Bukan, bukan, muring-muring, bukan, bukan, kan teko teko di luar kota lho. Iya, teko luar kota. Pirang dino Aku ana kira-kira nek 3 dino setengah ngono. Ngono gak gelem nyangking konco lek konco kok cengkiwing. Oh, jane. Iki wis mari tak cangking pedot. Mbak. Oleh nangka ini bulan cincin. Kan saya kan buntelan cermin ta. Lha ngono. Lah kok gak cangkir kayal ngono. Lah gak kayal-kayal apa? Wong siki lho muring-muring enggak ngono. Kok mangan opo sih saiki jan? Mangan opo sih? Kamesti. Kamesti. Kadang ada ngisi kumur. Oh. Mangan mur lah itu. Jam baut. Oh. ya mangan biasa njat. Kang ngono lak maksud iku apa sih seneng rawon apa tah gole. Aku bek menawa terus bisa nukono sego sapa ngerti. Iya, ya gak ngerti ya. Lah kon dhuwit-dhuwit ta aku. Lah aku aja kuwatir. Gak mangan kuwi lho biasa. Aku kuwatir di ditari mangan, dheweke kepingin mangan, akhirnya aku nalangi. Cak. Senengane iki lek awan mangan triplek. Oh, triplek. Oh iya, Dek. Nek kebak, aku kok no. Gak tahu kadang-kadang pedih. <laughs> triplek ya apa sih kan? Sepekor mangan gampang iki. Gampang. Ngen yo, ten rupane kok bingung kon lek tetep bujeng terus. Terus ya apa? Wong tuamu ku soge, kadek tokomu ya gedhe. Yo apa meneh ngono. Lah soge cak iki. Mosok. Lho yo apa? Soge apa kasar mangan? Pandane kok mosok mesti cicil sih. Lho. Gak mesti cicil apa wong melek. Oh, kok mesti cicil ki merenguti. Kok ini coki punya coki? Kapan kau merono? Kapan merono? aku gak merono aku. <laughs> Nek kau jorong nanggon aku gak merono. <laughs> Wong tua di kau rono. Kau saya pada ke tren dolo balap kau. Kalau lahir kau lahir punya tua di kau aku. Eh. Ya tua aku sih. Meruah lahirmu kapan? Luar Lahirmu pada jorong gelau kalung bon tijek tijek. Kau takut nak kau merono enggak? Lo. Pilih pilih sumuran. Kene ambe iki aja nyeluk kon. Mesthi kon iku karo iki ya nyeluk Gusti ta. Oh. Ngono lho. Menika ngaten Gusti. Ha, apa-apa. Panjenengan menika Gusti Kus sinten? <laughs> Kok iki tau kesurupan ta kene? Apa? Kus sinten, Kus sinten. Ngomong sih bener ya. Biasa. Iya, Pak. Apa? Iya, kalau karo bonang wisan. Rungokno. Bila perlu lungguh sing ngaten, aja kadek melek lan aja kadek ambokan. Tak tuturi. Iya. Aku dinani kira susah. Apa sih? Iki bener omongmu. Iya apa ya? Ono aku lak ya kok gak Rabi. Wong rabi kok susah. Rabi ae susah wong wong wedok gak kurang ngono iki. Lah iya. Eh dhewe ndi sate tak tolek. Tak <laughs> kurang. Wah, wah, wah. Wis Lah sepeda motor apa? Lho, ya apa? Lah kakek dhewe ya apa? Kabeh bonmen. Tapi wis umum. Apa? Wong dia wong lanang dia golek Kalau orang itu apa dari Blontang? Oh, dari Blontang? Barang balik-balik, enggak hmm, oleh dari aku. Nari-nari ya, aku enggak gelap. Aku ini enggak gelap. Ngomong-ngomong Blontang, aku khawatir. Khawatir? Sendiri sih, tangga aku sana, ngekek duit hmm. satu. Hmm. Terus malu, tekan ini uangnya peyok e. Wah, terang lalu kok terus aku tukang di tangan itu kinder gak salah aku. Salah apa? Pajak gak apa-apa. Hmm. Bareng kita yang bersepeda gak motor. Mau tanggung jawab aku? Iki loh. Ini, ini, ini. Ini, ini, ini. Ya apa, ya apa, ya. Tak senengi. Hmm, ini apa? Tarik sumber Oh, gak perlu. Kasih, kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, panjangnya anak minat, teman. Iki loh, anak. Siapa? Arek. Kuning lancep. Nah, iki. Kuning-kuning lancep, gelin. Tapi arek itu itu pemalik. Iya itu pemalik. Tak mbok sini nek mali. Lho kok iso? Iya, tapi guline gondok entul. Mawur. Ah, eh, Ngawur. ae. Kene Tarun dino, Tarun dino. Aku nduwe arek ayu yo. Hmm. Areke jenenge Tini. Oh, ayu cocok. Hmm. Dadi bojomu cocok kate dadi manten wong sugih arek. Omae lho, Dik. Eh, omae. Omae Karang Rejo. Heeh, ah, kan. Gang Papat nomor 12. Oh, seneng aku. Eh? Seneng aku nak wis tak rujukno. Lah iki lah anakku. Lho, <laughs> anak. Lah, Gua pertama kali. Kowe kan anu dah. Ya apa kok dhewe anak kanca dhewe anak gak tanggap. Oleh memang seneng ya kudu basa saiki oh, ngawur. Bapak, bapak, iya apa? Bapak. Badak. Oh, bapak. <laughs> Bapak. Ini bapak apa badak? Aku ini mantu ku Daniel. Kak, ah, gak apa-apa. Ah. menika kula ingkang Sik durung apa-apa kan yo Pak. Dadi karepi. Aku golekno peno iku pernah wis tak lek duwe mantu iki sugih gak isanan. Peno njaluk apa? Njaluk dijungkir. Keturutan, keturutan temen. Kancane nomor iki lelet apa? Lho kang ngono njaluk. Sampeyan dadi maratua aku tak kok norok. Hmm. Tapi Iya, marang aku nggo jidor. Iya, terus cara nang kampung. Saya dikira tanda pedes ya. Kami sing teman tak sing teman. Kamu teman tak guna. Kamu nangis saya. Sakno, anak pernah ikut cek dirabiki. Iya bujang. Tapi. Tapi cara-cara syarat-syarat iso nyembadan ya hmm, kan. Boso kan boso, boso. Nah, yo kane wong suki. Ben dhewe nyambi gawe. Lho. Heeh. Pun kuwatir. Ora pendamelan wis jaman sakniki kwenteng Pak. Wong ana wong suki kok sok kok kuwatir ngono iku. Sing gak kuwatir engko jaga ta wong tuane. Lho mboten. Nek kula niki perkara nyambut gawe niku kari. Tapi nek dhisik, lho hmm. lah sampean. Terus mbayare saben dinane nyingone dicicil. Lho, ngene apa terus marang tuwa niku, Pak? Iki gak bang panci lho iki lho. <laughs> Dan saya murad murat mari tahu. Kak wis tanggung jawab. Kali bos gede, Pak. Hmm, hmm. tanggung jawab. Sang nopo mau nenter. Heeh. Hmm. Wis kene anu kok pesikot. Nopo perlu duit Kaya Kene pesikot. Lho, perlu duit tangane sini. Ya panjenengan ya gak apa-apa iki. Lah piro? Ono piro? Lah kok ono piro? Iki tanggapan teman tuh lah. Kok iso gak pesikot kok ya yo tok ae. Kayak ono aku ngekek maklari ngono. <laughs> Kok niki aku yo lak sumpek. Seperti ini jalannya ini kan. Gak duwe akeh titik. Heeh. 10 juta. Ulu. Oh, Wis kabeh. Enggak kabeh kok anak dikominggat kon. <laughs> Ya anak kuwi minggatan. Aku lak wis ngerti. Iki ana 50 ae. Iki apa? Kreen tepani ya. Iya, 50. Lah aku 75 kan kan <laughs> bae. Kok mana gede konyo ya? Kali anake kene. ga apa, dodol gunung kok. Gak apa. Lah awakmu lek aku sing ngantaran gak oleh bojo ayu. Lah rontang kok gak lantaran aku gak kira anake dirabi wong sugih. Lah iku apa? Percaya pokoke arek ayu sugih entek pira gak berani. Tapi aku 50, sampai 75. Diana aku gawon pisan mari. Cek sisan nglumpuk nang jonne. Cek akeh iki. Lah iki kanggo anu kok sampeyan iki oh, kanggo syarat. Iya syarat. Lempun kuwatir Pak, Lian ini kuwi enten nggih. Lu tumbasaken napa mawon? Iya, perkara lho ya, aku tak kabari rono ya. Iya, hmm. perkara dinane teko awakmu ya. Iya, nek ngono aku tak nyuwun pamit. Iya, iya. Iya, iya. Lu nyuwun wangsul kajeng pamit Pak. Iya, iya, iya. Wah, ngomong nyuwun wangsul kajeng pamit. Saking senenge dadi mantu peneh lho, waduh. Iku arek iku lah tak kenal. Ya. <laughs> Aku kira dhewe kok nek wong sugih cak. Heeh. Mm Tukune loro. Bapak niku wah blater. Tau jare Iya, mm. kapomo. Heeh. Mm. Kapomo. Kapomo kapomo. <laughs> Are iku mas kapomo. <laughs> Makane. Iya, tapi kan seneng. Engko perkara nanggap tamuane mantu peno. Oh iya. Besan peno wah seneng lek ndek besan koyo iko peno wah ya opo ah. bralah. Iya, sembarang gak hitung-hitungan. Cuma lek ganati ne moro ngilokno ngilokno wis wis kok enak wis. Ning ngelok ngelok. Ayo mati yo mari ngono ya. Ya bapak nih. Iya. Lho ya iku sing gak enak lho. <laughs> Wis papa gawe pengalaman gak apa-apa. Asal gak mati temen ya ta. Sesil 5 ayo gunung Pak Becak. Kok sik kon titi ya. Mangka gak jaluk mesti isa lho. Lah mau jatuh lak sungkan ta sawangane kok. Lah kari petang bolu sawang setengah. Untuk <laughs> saya kata jupuk lima mana. Nah, hmm, wis lima berita wis iki dadi aku oleh sati lah oleh wolu bolu iya wolu bolu dadi ini gue waktu di kae pun aku tak jalur bantuan bakal mantu puno anak puno kanda nono saya ingin anda nono nono mata nono yang gue kanda nono iya tak kanda jelas nih tak kanda nah iya ojo sampai anak puno merucut loh sampai merucut aku gue wah Soro. Ya, anak itu apa jari bapak? Ya? Iya, orang jago ini kok gak tanggung jawab ya? Nah, iya. Iya, eh, biar nyucu apa itu? nyucu ya? Nyucu itu apa dhewe apa? Kagak ngaya malas saya apa kene. Gila gila re, iya. Lho iya apa? Iya. Aduh hmm? iya. Kon dia kon gak mulu-mulu. Lho, ya tekan nyambut gawe. Wah, saben dino di briefing yang ngono kene. Briefing apa? Nyambut gawe ndi? Lho, mrene toko, Pak. Kon gak perlu kabar. Gak tau ngipi apa-apa. Oh, gak tau turu, Pak. Iya kena gak tau lho. Eh. Iki bapakmu tadi? Iya. Kenal aku kancane bapakmu. Oh, iya. Bapakmu iku pasang nang untuce gak ngeget ae. <laughs> ya wis wayahe goyang. Lucu siapa sih kamu? Lucu sih pelucu. Dia agak pernah itu kesantam. Ya, bapak ika ngelucu. Saya nyambut jahit ya aku. Hmm. Kalau sampai doa main. Bon anu, bon berang dino sama nyambut tamel. ya lah, saya tak minggu. seminggu. Di telepon, bapak saya mencari pelucu di sini pak. Di telepon, telepon umum biasa. Oh, coba aku aku dilarang nih mencerahkanku. Di teleponnya dilarang nih. Iya. Ya ini aja apa aja mudah mudah rono. Kau hmm. pernah kau belakang belakang mudah anak pernah dilarani. Mereka pernah kau kudu bisa ngomong apa? Mana yang baru suka nyalamat? Kamu ini nyambut gaya seminggu tak? Wis terang dino, sing terang terangan aja lo. Iya, wis terang terangan nyambut gaya nih. Rong dino. Rong dino. Rong dino. Mulanya nurun bapak nih ngomong gak bener blas. Rumah kan kecegatnya bejar. Gak mau lagi ngomong lo mesti biju-biju orang rom ya seminggu. Oh iya kok. Cuma ini seminggu lah anak kita. Tambahan pun nurun-nurun sing tua, sing tua itu. Bentar sih kena. Cuma oh, ngomong teko-teko, gak teko. Medu-medu sama duit. Kau ini orang seminggu ya muni seminggu, orang dino muni orang dino. Iku ana wong tuwa diceladu wong lah. <laughs> Lho sing anyar iki, Pak. Sing anyar. Oh, sing punya minggu seminggu sak niki. Meneng kerasan kok teng pabrik. Sak niki. Niki tenggene toko, Mas. Masuk ah, lerong dino cak sakno anak oh. pun cek. Dari diterusno kuliah biyen. Iya, rencananya kuliah mana? Lho nyambi meten apa nopo? Nyambi gak apa-apa. Bapak biyen nyambi dik mlakune nyaut ngene. <laughs> Nyambi, nyambi jauh-jauh ta. <laughs> Lah, ana-ana. Kok kok kok kok kok kok kok kok Lho, gak ceraya wong jenenge rezeki riba. Iki ana rezeki. Ngaren kok kaya bulan, hmm, bolam. Iya. <laughs> Lek ngene lek nggoyo nyekel dhuwit de. Oh. Kandane ana anak ondo iki. Nek mergudi gak nyekel apa-apa ya. Ana job ta, Pak? Ana job ta, Pak. Iki ana rezeki. Rezeki apa? Kok gak ngipi-ngipi babar pisan. Kandane gak tau turu tirakat aku iki, Pak. Tirakat? Iya. Iki ana rezekimu. Tak ngipi. Gak ngipian. Aku nek turu lak terus des, entek. Sampeyan. Tapi penuh tak ipek nih <laughs> begini. Ini ipek nopo. Ya, rezeki lah awakmu dek. Hmm. Ngipi banyu banyu iku banyu bening berarti oleh rezeki. Oh, oh rezeki. Dan bapakku prasa aku ditambil celeng. <laughs> Masane aku benjet ya. Iki kon. Iki apa sih Pak sawangane kok? Dijaluk wong. Wong suki atek wong suki. Sama iki lho anak kok dijaluk wong kok dikenno. Jange dipek bojo ngono lho. Bojo? Iya. Lho aku gak seneng paling seneng nyambut gawe. Kon iku enak dipek bojo wong timbangane nyambut gawe. Sama kayak sih? Sama petang puluh lima ya. <laughs> Dan saya kayak eh, jadi oh, banyu banyu itu banyu bening berarti oleh rezeki. Oh, rezeki. bapakku prasaku aku ngipi ditambil celeng. <laughs> Makanya aku benjet ya. <laughs> Iki konjungan. Eh, dan saya ke, dan saya ke, dan saya ke dinte tiga lima. Wong iki perantaraane kok. Sampe njok kesusu lho Pak, yen gak mancing-mancing iku. Mancing wis tak cekel dhuwike kok. Wis tak nyurita bapak. Lah nek durung ramae sih. Durung, apa jare iki? Oh, apa jare aku, Dik? Lah bapak kuwi gak gak usah dikhawatirno, mergo bapakmu mau dipancing aja dombel. <laughs> Lah apa mancing? Pancing. Lah apa dipancing wis tak leg dhewe iki. Lah iya kok. gak enak, Pak? Gak enak e? Iya nek gak bakal bojoku kemancing-mancing tok. Nek nek dadi bojone aku dikleler. Lah, e? oh bagusane bapake. Oh. oh bapak tinggal diem. Ya. Nek kon dikleler tak parane ni. Sakana oh. pakno, tak juluki. E. Pegelan. Gade wis percaya apa jaraku? Wis tani iki. Tak jawab ta sampean? Iya. Iki lah, iki lah ambek aku kanca apik mang dikon golekno bojo. Mm -mm. Kanok mana pandang aku hanya dikau. Jadi mm -mm. repot yo telek dikau. E. <laughs> Wis. Engko mari diplamir terus dicet. Ngilangi diobong. Percaya apa jaraku? Iya wis ana wong sugih kadek arekku anak situk. Hmm. Iku antang-anteng ora tau diancet-ancet nang bapakne. Sampai ngeluh oh, kabeh. Oh, anak tunggal. Ah, tunggal. Tunggal apa sih? Tunggal blitar ya. <laughs> juga blitar lah gak boleh-boleh. <laughs> Eh, ngene Pak. Aku pejari sampean kok sampean hmm. tanggung jawab. Ya, Pak. Kadene ndi, Dek? Lu balik. Ah, ya balik. Ya apa sih kene? Lu balik nyambut gawe ta? Nyambut Cek. Pak. Cek nyambut gawe, terus ngopo, Sis? Mo. apa, Pak? Kerja apa? Bicu iki lho. <laughs> Rumah kamu. Bicu anak arep wong, rumahmu dublet aku iki. <laughs> Wis gawe ono kemajuan lho. Ora nyambut gawe gak apa-apa, sik hmm. diterusno dhisik. Hmm. Lek wis donge dadi manten ya arek iki kudu gelem nglakoni ya. Aku aku kerasan Pak kerja nduk kono iku. Ya sik tapi gerakane cinta kon ngene lho artine seneng barek kon iya seneng pegawai aku pak Ya iya ngene ramene gawe utang dhuwit iya selali <laughs> cara oh, te bapak kulo tak gawe niku tan cim ya ya pagi jagane nek dhuwit gawe <laughs> eh, ya benar hmm. nek aku yo gak nundung cuma ibu eh dalu gak telat yuk senene jragan iya ya pokoknya dhuwit ta Cik, lima ewe ya? Aduh, hmm. pak kasar. Lima ewe, anakmu lho. Kuntiti lima. <laughs> Eh. Lantai kena sih. Kalau sana, pak. Hmm. Hati-hati di lho Hati-hati. Ojo terengesan. Ojo gampang kena pengaruh. Hmm. Bagi wong lanang yang macem-macem. Tinggal, pak ya? Ya, tinggalin. Eh, ayo, nang toko. Lapa? Tuku kelerak. Ayo, ayo. <laughs> ngawas. Ayo terus no. Lapre lare terus no. Terus yo sampe sombek ngono terus aku. Oh. Wes. Waduh. Iku apa sing mlopo iki? Ya apa? Oh, potongan kok lompongan. Arek tak Waduh waduh yo pre, aku nu wong sugih. Mesti aku nu wong sugih. Tak kok tabuhi dalile mengapa kok. Eh? Dalile nang Iman. Aduh. Ngawur ae. Eh, tak kebyok dhuwit puluhan ewu lak kapok kon, Kok njaluk tak tuku ra ngomongake. Lah apa tuku koyo ngono iku? Lambe kok dompet. <laughs> Repot ngatur kon iku. Wis eh, gak tau tabuhan. Masih gak kon ngiringi tabuhan aku iso. Ngawur ae, endi sapari, Bang. Wis. Loh, kenapa gak becek aku? Ngawur ae potongan kok cebuk. Sabar ri Sabar ini di Halo. Oh, aduh rek. Ngomong kok tak tahu sabar Ladem. Sopian rupane, eh, sopan rupane kok. Menghormati majikan. Iya, iya, yang ngono apik iki, apik iki ya. Cepat kon termasuk pegawaiku. Nggih, saking punden. Saking punden. Sampai punden. Oh, udalmu kobong. Ngawur ae kono. Saking pundi? Lho tekan jero mendal. Eh metu. Ngawur ae tak nekon niku. Nggih, kok kala wingi kok saking Blitar. <laughs> Iki ngene lho ya. <laughs> Blitar nang ngomai wak sanit. Ngerti ya? Arek kok ngomong terunyam ae wong tuwek. Kok ngono pegaweku, pegawe teladan. Nggih nggih, semerap. Dadi toko werna loro iku apa jare kon? Ya ta? Nggih nggih. Lah iki kain-kain ya. Apa kain celana yono? Kain sembarang yono ya. Lagi pelacangan Dewi Sinjogo ngono. Nggih, tapi sampean ndagi pegawai niku mboten kliru ta. Kliru opane? Sajane bagian kain niku kula sing nunggu. Iya. Lah pelacangan biasa arek wedok niki. Erna. Erna. Iya, apa? Lah kula kok bagian pelacangan lak mambu, bumbu. Lho, belajar sih, belajar. Oh, nggih. Dadi sik ngerti pegawai pawon dioper, sing kantor dhewe sing gone kain-kain dhewe sing ngerti hmm, ngono lho sampean pun anu paham regane beras-beras gula kopi barang. lho ya sih ada kon bade diri lho bae kula ini ndodoli kemuran tak rugi sampean ora kadane ya nggih beras sing gak enak 500 selawi lho nggih nggih sing enak 600 selawi lah tandane enak gak enak terus ya untu tenggi sih <laughs> oh tak kujak lho enak karena pokoknya dicala enak ta oh nggih nggih lah gula gula undak norgane selat ya ndukur lho lho ndukur nang dengkulmu ngono diundakke ndukur loteng iki ta lho la opo ya regane delok umum ngono ae oh biasae saniki niki pinten sih heeh saiki 800 sak kilo ya waduh kok larang lho kok larang kok sing gawe sih kok larang kok larang kok no nggih iki disukani keringan nawon cupados kacalan danane iya iya iya itu Oh ngono ta? Nggih. Pitung atus ya. Nggih nggih. Sak kilo ya. Sak kilo. Lah nek iku pitung atus beras sing enak gan 100. Oh. Loh. Lah kok meningkat? Lah iya. Ya nek 500 ya 100. Anan tak gawe rok muda, sit noroki gula iwang apa? Oh, <laughs> ngawur ae kon niku. Tapi niki gelek-gelek dicelatuti yang lho, Pak. Lah apa? Lah napa timbangane iki mboten beres niki. Lho, niki setahun kudu dikirkirno. Oh, dikirkirno. Ari, <laughs> dikirkir. Lah iya kira apa dikurno? Lho, apa? Dikurno. Lho salah. Lah sing belak, sing belak dikirno ta. Lah niku bener. Kon mang gak dikurno. Lho salah niku. Ah, sing bener iku dikirno. Lah niku bener. Lah salah. Kok kok kan wong mulia. Saki lo malah dadi walung Oh, iya iya iya. Kekadaan ngentit ya pak. Oh, kono cari muni ngentat ngentit ngono gapi ah. Gengge, -geng. sing api ya dikirno, ojo sampak Disalai ngerti ya? Oh, kontrol awak dhewe sale. <laughs> sale. Samit. <laughs> Iku samit di mertuamu ya. Sampeyan Pak semerep ya Pak. Oh, Kalau dari area-area agak numpak. Aku numpak motor kijan. Nggih nggih. Supir iku dari kontane bojomu. Nggih. Lu apa? lu Aja ngesong dik, Saya biar kar tolong ngono. Nggih. Kok ini ponakane bojone Sapari kan. Nggih. Bojo Sapari wong guwa hari. Oh, nggih. Lah bapakne bojo Sapari jenenge Sami Tapi sampean tum, kok sambat. Waduh tumpeg. Nggih. Apa? Sampeyan tumpake niku sambat. Lah kok sambat apa? Terus sampeyan mboten bayar. Pis. Kok bayar gak bayar. Oh, wong pon amun tak kok kaso apa gak no. Biasa oh. ngene, nek jange numpak nek bis ngono, gak kenal kok aku. Pas mboten. Oh. Sorry, kok buatet kan dari eh Erla eh, Mas bisa eh, korek. Si Anya Rondino ini benar ini. Ah, nu tasik ini kau. Salim. Oh iya. Kau nu korek, eh? Eh sampean anak <laughs> bapak. Aku sing delok. Aku tarik aku nak. Aku sing ngongkon nak. Oh, Pak. Delok bapak. Aku sing ngongkon mang. Napa, Pak? <laughs> Kon kok jero apa umak kok enak kok, Nak? Eh. apa kan? Oh, peperangan ta? <laughs> Kok perangan, Pak? Pelatihan. Oh, totalan. Iya, sing tepak ya. Sebab jero ono mesin hitung, ya. Nek notal. Jenenge napa? Mesin hitung jenenge napa? Jenenge apa sih, Pak? Oh, aku aku. Yo pecet tadi gua ini. Niku jenenge kalkulator. Oh, kalkulator. Gitu, oh, kalkulator ini dipijek ini kok. Lah iki niku mesti ngitung, Pak. Niku mesti ngono grek-grek, grek. Komputer niku. Oh iya. Komputer. <laughs> Komputer, Pak. Komputer. Nggih, nggih. Tapi ngene R ya. Nggih. Masalah pelacangan tak sarana kon. Lah ngene kain-kain safari. Oh, iya. Iya. Kaleng rakep pembukuan. Iya. Di kain putih kok, Dik. Anu, yang sisa. <laughs> Ya ono, Cak. Tang meter ono. Ono, ono. Ya apa sampean? Hmm, ya kan iki lak wis gering-gering lah. Rene. Kon kapan bongkori, ya? Kon kok kurang ajar kok kono kuwi. Benen tiang mati bocah bocahken kain. Oh, ngono ta. Iya, Pak Kelas, Pak. Heeh, nek entek ya. Kulak mana nak? Ngene nek. gula. Sing Lho yo sapari gula. Aku sing kae-kae. Oh, montor iki, wong nek montor ngawur ae. Nangkep ta sampean iki? Iya, eh, saiki atur kene tak tinggal mlebu sik ya. Nggih, Tak ganti pakaian ongkep nak sumi iki, sumi. Lho. Wis gawe becak. <laughs> Kok iki lha apa teko-teko mbok becak kan? Lho. Lah yang beras manis ya. Iki becake sapa iki? Hah? Becake sapa? Becake winin. <laughs> Kau ni gua pecah itu rene apa lapon. kon? Aku bayar, aku biar bayar kurang separuh. Saya kini cukup maneh. Oh tapi bagiannya rene nyari iki. Eh? Aku bagian kain ni jelas. Langganan tadi. Langganan ni. Langganan. Kenal lah. Kenal lah. Siapa sih? Ya iki sih aku. Eh, sisi aku. Sama apa? Nah, sebelah lah sisi ku ta <laughs> oh, kok. Nek dodol aku sing kanan kene sing kiri ngono ta. Kowe oh, iki saiki sing ngedol iki. Iya. Ah, nek ngono gak utang aku kontan ae. <laughs> Aja mau ngali adat ta. Sungkan aku. Wis biasa ae. Jagan ngono sih. Nek terus ya. Sare. Oh, Bu suara. Kok ngomong sare iki. Iya, nek turu kok celeng ngrok. <laughs> Wis pokoke wis sukses wis pokoke lu mati weh. Saiki nek jalaganmu gak ono turu anje. Iya. Aras aku gak nyaur dhisik paran. Iya, gak nyaur ta. Iya, aku njukuk maneh. Wis gak apa-apa, njukuk piro wis? Eh, njukuk piro? Kan rong karung ae. Njukuk telung karung. Kok sisa karung terono omah. pelanggonmu? Iya. Kasih bayar iki apa? Alah ah, juara wis entek ngene. Seneng iki apa sih ana pembukuane lho. Ana catetane lho. Eh, baru hitungan iku. <laughs> Pokoke harus di kendaraan iki beres ngono. Aja ngono ora aku sebagai nyatet tak torok aku. Lah saiki tulisen dik ngono. Ya tulisen bot apa iki? Rambange sak kilo. Rambang, rambang sak kilo. Sama ini bang ta? Iya, biasa iki. Tapi nyatet ta Iya, biasa aku. Rambang sak kilo. Iya lah. Traseke sak sak peti. Saya orang atas berambang saya ingin. Rasa sapa di kayo, pegaru jahan dek. Rasa sapa di? Iya. Lo ala ya kau nak kan mungkin ini gula sak kilo kan? Kau <laughs> jalur sapa di ya apa? Pokoknya toko gede peracangan kau sak kilo ni kan? Ya ke terasa. Yo terasa. Iya. Iya tak usah iya. Terasi tak terasa. Iya. Usro boleh terasa. Iya. Iya terasi kan? Iya sak kotak. Kata kan? Atau sih, hmm. pindah kaya gambar nih gambar nih kamu. Tinggi kita ngapa mas ngireng? Ya terasa kita ngireng sih enak ya. Si putih lah uya. <laughs> Lombok ini, lombok, lombok, lombok, lombok saya dadok. Dadok ya apa sih? Ya kiluan keran. Dadok itu saya keranjang ya tak dadok. Iya, lombok ini ya larang lho keran, munda lho keran. Lombok ini e munda? Iya. Lombok empret saya, ini ngono sing murah. Lombok, ya empret itu yang larang. Mpret iki apa sih? Ya sing mpret iki cilik iku. Mpret iki ya udah keteki, keteki. Wis lama anu iki. Oh, mpret iki kok mbok cilik iku lho, Dek. Iku ojo guyon ta keran. Ya aku nek iki dalem wedok seneng aku. Terus apa maneh? Apa maneh? Kon ngali tak nggoni mari. Gawe aku oh, ya. Ola opo ya kagen kain kok ora cuma tak gendano karek nyer ya kan. Iya. Langgaran sampean. Iki gresi mulus iki. Wah kok kok mulus-mulus. Iki lebawange ajalono kok ngomong. Wis iki lho. Padahal kelambimu, kelambimu. Lu aku sudah becak kok. Iya wis wis, brambang, rasi wis. Kanu anu sih. Kanu karung ayo protolane blinjo kae. Eh, bono lho, Ri. Kono nyurir njaluk embo. Kan kemirine kak gak kau utang ya? Wis biasa bebas jaga ya. Bebas. Pemegang bebas. Pemegang bebas. Oh, cari ditimbang kok teko. Meneng ta, Dek. Meneng kok ndak kono ngono. Arek nyar. Iki kan karung elek-elek. Karung ono. Iya. tak gawe koset. <laughs> Nah, mangan. Iya, ya. Iya iki ana kasur, kasur gak kanggo gawe sisan apa? Heh, kasur gak kanggo gawe sisan. Iki sabu ka ono ana bodeng kok mule. <laughs> Iya wis pira total pira? pira? Iki mang pira mang lomboke? Wah, niku. Lomboke petang kilo. Petang kilo. Sepatu hmm. mang jane. Rasek sak pedi. sapeti jare pembantu sapeti. Engkae hmm, ku lho, iya tak kilo tapi dua sapeti peti kan padha bisa peti. Iya, tak dus. Iya, terus iki mang apa brambang? Brambang. Iya. Jahe, eh, brambang wek jahe. Udah <laughs> campur-campur jare, walar jane dhewe-dhewe. Ai pir aku lasin ngono, aku lasin ngono. <laughs> Isi rawira ngono. Kolator, kolator. Iya. Lambai petang kilo. Tang kilo. Enam ping empat. Enam ping ya. Walu lah. Songo. Kau bisa hitung itu Apa? Enam ping empat empat <laughs> empat lekor. Lekor. Lebih tok. Kesangan kita semua. Empat lekor es anu ya. Gunggu kerupi apa hari sih? Doi <laughs> ya, bukan bareng barang kan? Kenapa bukan kerupuk barang? bareng? ya bisa orang karung. Oh beras ya beras itu kan cadar. Iya. Oh cadar lah beras. Terus kalau aku tak pitungan dia yang bergerakan. Iya, silakan hmm, lu sesen kok ngomong. Mulai soal beras kan harus kau sapi itu kan kok urusan. Iya, yang ngomong setengah lembeng ini ya. Iya. Itu biasa nambah lembeng lembeng nus. Iya, tekat cekik kan. <laughs> Kok tak gawani bon ae. Iya. Eh, aku bonono bisa duwike. Lho iso bodi Eh, duwike piro kok kurangane kok gampang. Iki aku utaku ben lak lima ah. Heeh. Sudah lima. Piro sih iki mbak piro? Sudah lah, aku saiki nyekek duwe 5000 gawe dhisik. Iya. Nah, ini sapa sih bukune lho, jenenge sapa iki? Eh, dikalanane sik. Ya, anu bojone Lastri. <laughs> Ya. Ya, sing jelane bapak nek iki. <laughs> cerita iya makanya numpas sepeda motor bojone kok <laughs> hari kok sepeda kok kempas kempas air ya wawa ya orang cinta <laughs> Iya sakit kata. Iya, iya sih. Eh, aku ke <laughs> Iya. Kakek di mana? Pancet ae kan. Berarti anu berarti kan duwe ya. Iya, cita dolan ae. Eh, dodol panganan mateng. Kok gaduh rono. Ya iya menak tak rono tak gaduh. Iki jan rono kan. Adikmu iki. Hmm. Oh, iki arek nyar gak kan macam-macam kan. Iya. Nek prei mawon kok hmm. Iya, ya. Rono bojomu. Rana oh, ada bojo. Oh, mboten ngandhap bojo kok. Lah kan nggo pesta. Oh, oh, oh, oh, Iya, iya. Ya. Kan nggo beca kok sing nyupir gak ono, wis dhewe to. Enggak lah kok. Minin becak e minin kok. Becak kan setir dhewe. Kok wis bali ya? Iya, iya. Apa kan wis? Iya, siki, iki tau ngano. Berarti tarik. Sing sok kan iki. wah ya apa re wong ana jeratan rawuh ngene yo meneng ayo. iki anake majikan kene. Anake majikan kene arek nyar. Kok gak tau Gak tahu dong. Lho iki biyen luar kota, Di dijogo kan anak luar kota bapak. Kok ngomong dewa sih? Gak apa sih ini bapakne ya. Lho ndane ngomong. Apa? Alise munjuk. Ya kuping ndut-ndut. Kok dhewe kelon <laughs> aku ri. Aku wis seragammu ngono. Boleh kuping ombo ngono ta Iki tas gak lebu. Oh, niki ta. Iya. Kita mlebet ta. iyo, mboten nanggi bapak ta. Bapak tasik tilem. Becar gak diwungokno. Wah, diwungokno. Pompotongan pun lorek ngoten to. <coughs> Oh, ha iki opo bapak? Oh, mulai le. Nggih. Kon kuwi opo nek ibu angon jam angon dino. Lho, jam niku kula angon mbon turun nedo suket. Aja 3 meter kok mewon tuwek lho. Monggo oh, sepunten awan Pak. Ora ludrukan aku. <laughs> Iya, kuring Oh, banyu lah kono ndek aku. Mboten ta. Sekolah nutut di kuliah gak gelem lan kulutusan ae. Lih, bapak nek mboten kuring. sing beri patut tapi sing abuh hirung <laughs> Sing irung becet. Ya bari anggap aku. Anakku bari aku mirip apa enggak? Wah, mirip. Mirip ya. Nggih. Kon lu asale. Biyen ibu lah. Biyen ibu iki anak anak ngene. Dalungane. Ih, oh enggak anakku mbek bojoku. Lah nggih termasuk niku bojo sampeyan wedok nak mosok tiyang ngriki. Kabeh bojone wedok iki tumun wong ndi? Pati lanang padha. Ayo wong ndi? Enggak ngono wong. Pati tiyang kutub utara Oh, kutub utara ngawur. Pak iki si tenan. Kenapa, Pak? Eh, iya napa ibu? Ibumu biyen nyidam cempe ya. <laughs> Nyek iki nyek. Pati anakku jepopas. <laughs> Yo iki anakku yo coy. Hmm, Tapi pegawai anyar. Oh, oh, pegawai anyar. Apa sih? Waduh, selalu menaruh kepercayaan dan menaruh cinta yang sebesar-besarnya. Waduh, saya ketemu John. Eh? Waduh, saya ketemu John. Kok tidak bisa? Hari banjar. Kenapa bahasa Melayu? Hari <laughs> banjar ini. Mau apa sih kan? Ya, gani Sinten engkau. Oh, ngomong-ngomong juga gani Sinten kau. Anaknya Sinten. Ya, gani. Mau apa sih, Mas? Bingung. Ngomong biasa. Oh, jenengnya Erna. Erna jenengnya. Apa sih? Aku jenengnya. naksir Pak. Oh, naksir. Naksir. Lah nek kon sing bare iki lah mesti kawin ta. Mesti menikah. Iya. Lah nek kon menikah to nyambut gawe apa dacare? Loh, lah tangga. Lah sampean dadi wong tuwa ya apa, Pak? Oh, me mangan nel aku. Iya. Pakai nel aku. Mm -hmm. Setahun bungkuk aku. Loh, dadi nah, bungkuk, Pak. Endi sih kawin nggih kawin tapi delok wetone. Sampeyan lahir nopo sih? Kulo. Eh, sapa eh, poso? Aku. Nggih. Anu, minggu ngahap. Oh, 13. Sampeyan. Sampeyan. Sampeyan napa hari ini? Aku selasa lagi. 10 selawi berarti nek Lah dikenek. Dikenek. Mboten mau apa wetonmu? Niku mboten cukup ning. Oh, gak cukup. Nah, nek dikawinaken, mah gak mangan apa jadi Pak Cukup. Awur lah <laughs> kali kuri. Ngomongane bapak ya Pak Seragan iki. Samane sok kuwatir sik karo aku, temen. Bapak Seragan. Aku nak seru, seru lah apa tuturi. Kuku sembarang aku nono. Wis temen pokoke kon dadi bojoku. Iku anak. Lah iku buruk kuwi. Iku buruk. Kula eh. ndonak apa bapak ngire bapak setuju kali kula. Nah, nek kon gelem, aku kak keberatan anakku Joko kaya cek prawan. Ya, prawan Pak. Hah? Prawan. Prawan, ah prawan. Prawan. Kok prawan? Nang lo prawan ngono. Lah nang rawang. Eh prongi, go prongi. Betu ka produk. <laughs> Niki dasun nggih Pak, arek niki kayak mlebet rumiyen ta. Hah? Ya jale mlebu gak opo jari aku ta. Kon kok ngongkon sih. Tetep arek iki tak oleh anakku. Sing penting aku kudu rembek karo namung tuane. Oh, nggih. Cek bapak nak ya. Bapak kasih. Lah Ibu? Mboten wonten. Nanti? Men pecah, Pak. Syukur. <laughs> Ya Pak. Ngawur. Oh iya kali. Ya wis apa kok apa kok di wong tuwa, wong tuwa wajib maleni sebab bapakmu ya. Nggih. Ayo saiki istirahat sementara, meneh sampean tak urus arek iki. Nggih nggih. Ayo ayo. posisi lho. Waduh kebenaran kepethuk awakmu aku. Ana apa sih? Waduh ngene loh wis sing dhisik aku wis tau ngomong karo kono. Kono mulanta Sembarang sing bener kon lho apa diburu-buru wong lha kok waduh-waduh. Lah aku diburu-buru kok benjut kabeh aku. Waduh lha apa? Ngene lho ya. Wis tak urungno arek wedok sing dhisik yo. Urung-urungno aku dilokno Pak Blontang. Iku lek muring-muring elek. Mosok sih wong gemuk dipangan takno. ngawur kan Masa aku nih belum tadi masih gak boring boring ya, jadi wis elek loh. Kan. Tapi tekun elek, tapi kan ini apa? Mungkin aku wis diterima, saya duwe wis diterima tetek kok urung alasan apa lho ngene lho ya kok tak kandani sebab aku wis duwe cancangan dhewe duwe arek mana ta iya arek mana arek ayu ta lho koyo koyo umpama kon gale bojare ku ya lho tapi lipatine timbang aku rit sapa jenenge heh jenenge sapa Erna Erna iya ya apa lek murung nek apa lho gampang sedek kuwatir donang lek pengepasan karo duwe umpama aku iso murungno lho tak kek tapi aku pesen lho iya apa nek kok ido kan Erna meni anakmu tak rabine lho kok <laughs> kok malah pesen ngono sih kon kok tadi mantuku ngono kata yon kuyon ngomong durung lek ana apa-apa gak tanggung jawab lho aku ya wis tak kontak e dhuwit kene pira oh, blontang ki ono 50 lakon niki 1500 ngawur sing sing dhisik nglantarakno 75 saiki murungno sak mono sak blontang jaket aku sing 200 ngono lho wong ngomong tok brongos gak rutuh ae kok malah dituntut blontang mangkelan lho iya lho lho lho kon 50 blontang 50 100 100 Ya wis kene, gelem ta kon? Ya gelem tapi ana apa-apa karo jawane. Oh, Pokok aku nyampe notok. Kon gak kirim surat ta? Iya sih kirim surat pisan lho. Heeh. Hmm. Ya wis ana isine ya apa isine? Isine gitu. Ojo so, kuwatir wis pokoknya aku dhewe saiki wes tak gagalno. Ngene wis gak usah surat. Aku nang blondang ya. Iya. Wah kon wiya apa njot mulane biyen dipikir dhisik. Tapi aku njaluk tolong temen lho ya. Ora be gak kanggo sinorong dino sak lawasi delok dhisik lek koyo ngene kon. Waduh aku lek ora be sinorong dino mosok jenenge kok kon niku. Wis kono mulih. Wis temen lho ya. Iya. Tak balik. Heeh. Hmm. vì ở bởi wa hai nai nóng rồi rai rencana duwe gawe gak didik. Mbuwak ulem-ulem petang perahu itu. Dia tak ulem-ulem. Ketok tak ulem-ulem. Teko gak teko ga urus. Sing penting wis ngetok no duwe akeh. Sopo iki? Mbah. Loh. Loh. Napa malah kok mungkruk eh? Lho, mungkruk. Yo mikirno dinane iki apa jangelak bakal gawe ini. Waduh iya. Lah anakku iki, Pak. Nek jange rame-rame pirang dina, mantu soki pirang dina kira-kira. Tafsiran hmm. no pirang dina? Nek iso ya sedina sewengi ae. Dina sewengi gak hmm. kape dino bengi ta? Biyen hmm. umume ngene. Hmm. Anggap pitung dino pitung bengi ngono piye? Iya, rencanane lah iki itu kulum-kulum tak setengah juta eh. Duit sapa? Bayang. Duit sapa? Nyenyel tanggo-tanggo dhisik. <laughs> Lah aku lak oleh ta. Iku temen ta penuh ngomong gak mesti kok. Kok gak percaya. Sepeda sapa nang arep? Sepeda sing ndi? Pedang. Iku calon tapi tak cekelo gawe tambahan. Ya <laughs> tambahan ulem-ulem iki gak gampang lho. Iku nek sapa? Hah? Nek sapa? Wek tanggo sebelah iku. Wis temen ta penuh jakane buwuan iki oleh buwanake ta. Lho dene gak oleh buwuan aku minggat tapi apa kok? <laughs> Kok repot-repot. bondone spekulasi lah ngono ya. Iya, terus ah. iki tero penduk ndina apa apa Jang? Hah? Nang apa apa? Jarku ya pencak ober iki. <laughs> Pencak ku bahaya. Bang tuturono kan ana sing ati-ati mbeto apa. Hmm. Ngono seneng sih dok kobongan. Kok ni malah nyilik-nyilik no ati ngono. Tak apa-apa. Nang apa-apa ae apik ae. Ah, iya, iya. Sing penting pokoke nurut peraturan apa sing sing ana ngono ya. Ya wis minggu ngarep iki rencanane. Waduh kok nolo rek ya. Lho ya. Wong mari tak sablon ya. <laughs> Kaya arek enom mangke lho jange. Waduh ada digawe sepatuan barang. Mm. Wong dinane durung mesti kok dijagakno. Kapan sih jare? Ya minggu ngarep iki. Sopo ngomong? Sopo ngomong? Dia tak tau gini man barek kan. Wong aku durung mana putusan kok ojo ngliwati makelar ta. Wong makelar durung ngomong kok ngelancangi. Yang ini makelarnya duwe dhisik yang ini. <laughs> Lha kok iki kaya apa? Wis ini. Iki nak dhuwit 50 gawan Heeh. Hmm. Hmm. Oh ditambahan dai. Nambah 50. Heeh. Hmm. Lah aku oleh 50 ya. Heeh. Mm -hmm. Dadi lek 100 tak paru edang lho. Iya gak apa-apa. Cuma kok 5000 ya biasae kanggo becak kudu kok balik nang. Yo ngono aja kon didino kabeh 50 ngono ya. Dadi atiku gak cilik. Wis wis potong dhisik ngono ae lho. Pono gak nduwe penyakit jantung. Gak. Oh, baik-baik kaget-kaget ono apa-apa terus engko terus sekarat lah aku dadi pekara. Nyakake sing ngono takok nang geblak kake. Potongan iku wis mendal kok pikirane. Anak peno gak nok muleh. Kano. Kira-kira nok sedina rong dino? Oh, Ono rong dino iki. Rong dino. Hmm. Ya wis. Sampang warek nyambut gawe dipikiri. Lho gak dipikiri apa kok anak kok ni? nyambut gawe lak kanggo loloh peno ta. Oh. <laughs> Eh, kanggo ngekeman peno. Enggak, kanggo nyucukku. Lah iya. Lah terus apa? Aja kaget ya. Enggak. iki biyen niku aku lak nglantarno jenenge jodoh ta. Iya arek iko. Ya dhuwit saket iki pamon tak jaluk balik menolak mangkel. Lho yo otomatis. Wis kadung mlebu kok kon tarik kembali. Kaiso metu ya. Iya kaiso wis. Iki. Tak kon potong pisan dimo. Jange jange. Wis potong tak cek mici sing ngono. Sadhe itu kan cek enak. Upama pun ada gawe iki sampai urung ngono ya. Lho jatuh namaku. Hmm. Anggur mati timbangane semabut. temenan. Izin, izin. Izin. Ini tak sepuran. Izin apa yang tak boleh? Ini sepuran yang ada. Loh, apa? Aku merenik ini gagal. No. Gagal. Lho kok bisa gagal ya, bos? Ya, jari wongnya gak gelem lah kau ini. Lah, omay itu dia omay wong ini. Om tua ini. Ya, yo ya. Bapak ini kau wong tua ini. Lah, saya ini dia tak terima. Ya, apa, ya, apa aku jadi omay wong ini. Malah, sabar sih. Wih, kak. Ini loh, hmm. ya. panas, tapi kepala harus dijongkir. Lho Apa? Ya, cek, nang metu banyu nih, enggak. apa kok pikiran panas kepala panas iya kepala panas kepala panas robot lah ya apa pikiran panas hati panas uh -huh. kepala hati, hati panas capek saya tambah mangkel hati dingin kepala panas itu siapa masih gak malah mangkel lah lah saya sabar lah lu kaiso kon watak-watak aku aduh iya aku gak kena kate onok gunung sing gak enak gak enak hmm. Mosok kene aku ya ana guri-guri. Wis kepikin lho nek panjene wong iku kate mbatalno lamaran ku. Entek gobang. Entek go nandi? Lho entek apane tak delon jagal. Ya tak gawe mung enteni apa? Tapi dhewe kok trimo. Lah nek kono gak trimo gak apa-apa. Lah tetep tak trimo aku kepikin lho wong. Nek cara dhuwit diterima sik ngelabrak. Lho tetep tak labrak. Dhuwit sadhe masuk gak iso metu. Merubah pembukuan kok kan. Saya ingin pingin lagi. Aku mek lantaran to, nek hmm. kono gak trimo, ayo tak hmm. terus name wonge. Ayo dudune wonge. Nggo apa iki? Nggo apa? Pek numpak-numpak. Ya ayo pelayan ae teko kono enak. Ya apa lang nyater ta? Nek iki bener sewatu apa? Oh. Wis dadi sepatu lang ngene oh. mlayu ne ya apa? Lho, nglabrak njagani mlayu ta? Lho nek kecencer. <laughs> Wong iki lak itu ge, tenjik. Eh, wis lho. Enggak nggo sarung. Enggak nggo sarung. Bae nggo kebengen lo embong. Kok nggo jagani kebengen. Wis nginep lho. Oh, celana aja situ loro, bae ku danan barang kok jagani ganti. Ya kena-kena upamane kentek ndok kok nek gak tuku ya. Ayo saiki diparani. Wis. Ah. Wis. Lah ngono sumbarono. Ngendi wong? <laughs> Lah nyung bari sapa aku? Ayo, sumbarono eh jotong ayo. Eh, jotong. Sak piro gedhemu? Hah? aku kepingin dong ayo nanti ngomel lagi ayo mbok mbok mbok berengosi so mau gak mudun wah gak apa lu kok mengkis mengkis <laughs> ayo. ayo. ayo. ayo. Sabare. Nggih. Mesisan gawe. Wong suki duwe gawe, gak perlu susah-susah. Nggih, Kon kepengin tontonan apa tekan rene tak tanggapi. Ah, nek kula niki mboten nekake tontonan. Ayo, apa? Pun blenger kae tontonan. Kok blenger ya, sih? Nggih sampean namon nanggapno film ta? Oh, ya film nek perlu lojok, nek perlu ya lawak, ngono lho. Ya wayang uwir. <laughs> Wayang wong ta? Wayang wong lah, ngono. Kon ate rame-rame ta. Iya, apa? Biasa mau sing sederhana mau. Iya, iya, iya, iya. Mulane yoto kana ono. Aja sampah perbuatane terulang kembali kok sing wis. Sebab ono garis pemisah. Nggih. Duwe bojo nang bujang siji. Eh, Safari. Halo, Kran. Cukup berasane. <laughs> Waduh pancet kae langgaran iki rek. Nek kan. Kan iki berarti kang kebotamu dhewe takon utang-utang nang mana tanggamu. Betul maneh. Oh, iya iki. Iki dari begal sih. Endi kae nggih terap iki cilik ani. Oh, terap iki Iya. Ya sing ngono tak sumbang aku tang berasi tak sumbang. Ya arikel. Lho, eh. Sopo? Ngatap-ngatap Pak Waluan. Nah, kepindu. Iki omai, iki bapak nih. Oh, iki tak bapak nih. Wes karapan. Hmm. Kulo. Bagus kelakuanmu. Jadi <laughs> sing dipercaya iki apa nih? Cek coba kepingin aku. Ini saya tanya, Dipercaya apa? Uang nek gede iru iki. <laughs> Iki. Lho. Uang nek bendua ngene cepak mati nih. Ambraan kakang metune <laughs> Hah? kaya apa genae? Wis lho kaitane apa? Mosok pantes wis iki kawin. Nggih kula ngelamar anak niki. Ah terus diterima sak niki diwurungaken kali Joto sebab Joto kajenge kali Erna yen napa didik anak? Lumpun ah. kok kae sampeyan. Lumpun. Anak sampeyan sampeyan Oh, sampai lah. Sampe telu lah ngoten. Anake Mas. Ai, anake. Yo to to. Yo to. Ai, cilu. Kene metu sak untoro. Yo opo to ana pengoro pole konco ae kaget dingin. Wong tuwa gak ora apa pengoro kae Lah iki nyatane aku jelatra kok wong tuwa elek. Loh, iki lho yo. Lah iki yo apa iki? aku gak tau jawab lho yo. Yo apa genahe iki? Duwe pasti utuh. Dwi cek tak gawa. <laughs> Lah terus apa? Perlu kan tambah Ayo, Ayo. Sang ngono kok kenal barek wong koyo berdok kene iki apa sale? Karo do unik karo wong. Lah nyatane gak dosa gak perkara dilabrak entek ngamek kurang golek. Lho kok cilancange semeng. Oh, tak ketak kon <laughs> kok. Ayo, seneng apa? Sangat kemarin kon ketak. Wes tak wes iki dunyane apa? Ora wong tuane. Iki ya kula pun muring-muring iki sampean, Pak. Lho kudu orang muring. Lah persoalane? Iki ya apa wong tuamu gak iso ngatur ta ya apa? Lah wong tua niku mbok saged ngatur kula sing ngatur wong tua. Gak ngatur e. Lho. Sampeyan wong jopo Pak kono melo. Wong guneman esuk sore lancang guneman. Lho kula iki salah napa, Mas? Aku salah bare bener e. Lho. Tak sosok bare kok. Kenapa kenapa sih? Lah wong wis wayahe gawe ning kabeh dibatal. Lho, cek kurang ajare. Eh. Kon ngelok apa pada kon yo. Yo apa sampeyan? Nah, Saiki kon jangan oleh sih? Sampe Pak Brontang eh. Aku oleh Erna. Lho, jelas oleh Erna. Erna, Pak. Erna apa gawe kula, Mas? Gak peduli, tapi ya anak gede iki apa? Saya Kan anu, Erna celuk.